Jel u redu? Preneseno je od Ebu Hureyra radijallahu anhu, anna Rasul Allahi sallallahu alaihi wasallam kal, والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده Od Ebu Hureyra radijallahu anhu preneseno je da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, odnosno moj život. To je ko? Allah. Niko od vas neće biti potpun vjernik sve dok mu ja ne budem draži, odnosno dok ne bude mene volio i od svoga oca i od svoga djeteta. A prenio je Enes radijallahu anhu isti hadis sa dodatkom nasi i svih ljudi. Hm. Znači imamo ovdje dva hadisa od Ebu Hureyre radijallahu anhu i od Enesa radijallahu anhu. Prenosi isti hadis. A mi smo rekli da učenjaci hadisa smatraju hadis sve što ima sened. Znači, bez obzira što je tekst isti, ako je različit sened, to su dva hadisa. U ovom slučaju imamo hadis Ebu Hureyre koji je sedmi, hadis Enesa koji je osmi, koji se razlikuju samo u dodatku u nasi ajma'in i svih ljudi. Pa da se vratimo, da se vratimo hadisu. Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, odnosno moj život. Nećete biti potpuni vjernici sve dok vam ja ne budem draži, dok mene ne budete znači više voljeli i od roditelja, i od djece, i od svih ljudi zajedno. Tako glasi hadis. U drugim zbirkama dodaje se još i dodatak i od samih sebe. Hm. Prvo što zaključujemo iz ovog hadisa, to su zakletve. U vezi sa zakletvom prilikom govora, u vezi sa zakletom prilikom govora. Učenjaci kažu da u principu, pogotovo jezičari, nije poželjno. Međutim, ako postoji potreba da se čovjek zakune da bi ono što kaže bilo o, teže ili želi da istakne težinu onoga što kaže iako nema potrebe da se kune jer poslanik sada sahabima nije imao potrebu da se zaklinje ali je zaklinjao se često da bi istakao težinu onoga što hoće reći, onda u tom slučaju to je poželjno. Drugo, poslanik sallallahu alejhi ve ovdje zaklinje se Allahovom osobinom, a to je da u njegovoj ruci, to jest u Allahovoj ruci poslanikova duša, njegov život. I zato mi kažemo, Dozvoljeno je čovjeku da se zaklinje svakom Allahovom osobinom i svakim Allahovim imenom, a nije dozvoljeno da se zaklinje bilo čim drugim. Znači nije dozvoljeno zaklinjati se bilo čim drugim osim Allahom, pa makar to nešto bilo vrijedno i veliko i svijetu u kao što je poslanik, kao što je kaba, kao što su bilo šta drugo. Zaklinjati je dozvoljeno se samo Allahom Đelešanu. A ako vam neko kaže pa dobro u Kur'anu se spominje toliko zakletvi, tako mi vremena, tako mi noći, tako mi jutra, onda mi kažemo Allah je gospodar svih tih stvorenja i on ima pravo da se zaklinje od tih stvorenja s čime hoće. A nama kao svojim robovima naredio je da se zaklinjemo samo njime i to je poslanik sallallahu alejhi ve jasno pojasnio u hadisu koji je zabilježio imam Tirmizi u svom sunenu i imam Hakim u svom mustadraku u kome stoji da je rekao ko se zakune nečim drugim, a ne Allahom, počinio je širk. Jel u redu? Hm. Dobro. A ako vam dođe neko i kaže, pa dobro imamo predaje i od ashaba Allahu anhu, pa čak i od poslanika alaihi salatu wasalam. Neke od tih predanja su zabilježeni u Buharijevom sahihu, neke u muslimovom, u kome se ashabi zaklinju nečim drugim očevima, pa i poslanik sallallahu alaihi wasallam ocem. Šta s tim? Onda mi kažemo na to, ako je predaja vjerodostojna, onda u tom slučaju to je bilo prije zabrane. Kao što u muslimovom sahihu možemo naći hadise u kojima se spominje da su ashabi radijallahu anhum sjedili pijani na sijelu u muslimom sahihu. Pa je Hamza, poslanik Amidža, prvak šehida, zaklao Aline deve koje je spremao za brak u pijanom stanju. To je u muslimom sahihu. Kako ćemo to protumačiti? To je bilo prije zabrane. Al tako? Pa se u mnogim hadisima spominje da su žene izlazile, vidjelo im se, ne znam, kosa, ruke, miješale se s muškarcima i ostalo. Šta da kažemo, zato to je bilo prije naredbe da se obuče hijab. tako? Pa, ne znam, brojne druge stvari koje nisu bile zabranjene u određenom trenutku, a onda je došla zabrana. E tako i ovo. Ako nađemo nekad u nekom predanju, u nekom hadisu da se neki ashab zakleo nečim drugima, ne Allahom, ili poslanik za srnom, to je bilo kad prije zabrane. Ono što je ostalo zadnje jeste zabrana da se smijemo zakleti bilo čim drugim osim Allahom je u redu. Molim? Ako mislimo na Allahov govor kao osobinu, dozvoljeno je. Dalje. Ako se zakunemo, ispadne nam. Onako čovjek u navici ostane i tako dalje. Ispadne nam. Šta da kažemo? Kakav je iskup za zakletvu ako se zakunemo nečim, a ne Allahom Đelešanu? za, iskup zato je da se kaže posle toga la ilaha illallah. I ne treba ništa drugo. Znači, ako čovjeku ispadne i kaže, recimo, ne znam, nije neku riječ, zakletvu, posle te zakletve treba da kaže la ilaha illallah i to je to. Naravno da se više ne vraća na to. La yu'minu ahadukum neće biti potpuno vjernik sve dok ne budete mene više voljeli od svojih roditelja, djece i svih ljudi. Naravno, ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme proizilazi iz ljubavi prema Allahu dželešanu. Čovjek svojom ljubavlju najviše voli svoga stvoritelja i to je ljubav ibadeta. Mi imamo dvije ljubavi kod čovjeka. To je prirodna ljubav i ona se ne uzima u obzir. Za nju čovjek neće biti nagrađen. I imamo izbornu ljubav. Ljubav koja je moj izbor i tvoj izbor. Za nju slijedi nagrada i to je imanska ljubav. Na primjer, je li Ebu Talib volio poslanika sa sada? Više od sve svoje djece. Ali ne imanskom ljubavlju, nego prirodnom ljubavlju. I ta prirodna ljubav ne vrijedi. Mnogi su u Mekki voljeli poslanika sa selem zbog njegove ličnosti, zbog njegovog poštenja, omiljenosti u društvu, ali kad su ga trebali zavoljeti zbog imana, zbog Kur'ana, u ime Allaha Đelešanu nisu bili spremni da se odreknu svojih bogova i božanstava, i nisu ga zavoljeli tom ljubavlju i ona prirodna ljubav nije uzeta u obzir, nije prihvaćena. je u redu? Hm. I od svih ljudi. Kažu učenjaci također ono što je bitno ovdje još napomenuti da je jedan, odnosno za nas, najočitiji znak te ljubavi da volimo njegov sunnet i da štitimo i branimo njegov sunnet sallallahu alaihi ve sellem šta to znači poslanikov sunnet e oko toga danas postoji veliko razilaženje među muslimanima kako shvatiti poslanikov sunnet i slično. Međutim, mi kažemo, u poslanikov sunnet, alihi salatu wasalam, spada sve što je donio od vjere, bilo malo ili veliko. Samo je pitanje, je li potvrđeno da je on ili nije? Ako jest, bi je to voljeti i poštivati, a hoćemo li ga praktikovati zavisi od njegovog stepena u vjeri. Da li je mu stehab da li je obavezan farz ili nije. Ako je mustahab, ono što mi ono što nazivamo sunnet, nismo dužni raditi, ali smo ga dužni voljeti i poštovati onoga ko radi i, i tu pojavu. A ako je farz, onda smo ga još uz poštivanje i ljubav dužni raditi. Jer sunnet mnogi ljudi ne shvataju danas riječ sunnet i miješaju dvije stvari, a to je sunnet kao vjerski izvor i sunnet koji mi spominjemo kao praksu u fikhu. Pa se kaže, ne znam, ovo je farz, ovo je sunnet. Da bi vam to pojasnio, ja sam mnogim prisustvovao raspravama doduše neukih ljudi, ali često su to rasprave žešće od svih drugih često je ovdje ovo brkanje oko ovoga. Znači mi imamo Kur'an. Kur'an kao vjerski izvor. Jel tako? Odakle crpimo vjeru? Iz Kur'ana. U Kur'anu ima naredbi koje su farz. Ima naredbi koje nisu farz. Nisu obavezne. Mi njih zovemo sunnet. Međutim, neki učenjaci da bi izbjegli ne upotrebljavaju terminologiju sunnet, ovo nazivaju mendub. Mendub, što znači poželjno uraditi. Imamo sunnet kao drugi vjerski izvor. I u sunnetu ima stvari koje su farz, ima stvari koje su sunnet, odnosno mendub po ovome kako smo rekli. I zato mi kad kažemo Kur'an i sunnet, to je mnogo više sunnet, znači kao izvor obuhvata cijelu vjeru. I kad u ovom smislu kažemo Kur'an i sunnet, to znači da je sunnet klanjati podne. Sunnet je klanjati kindiju, sunnet je klanjati jaciju, saba. Razumijete me? Sunnet je poslije Ramazan. U tom smislu. Ali u ovom fikskom smislu to se misli da li je nešto obavezno ili je dobrovoljno. Odnosno poželjno. I to dvoje ne smijemo miješati. I kad govorimo o pomaganju suneta, mislimo na sunnet kao izvor vjere i ulazi to, i ono što je obavezno i ono što je dobrovoljno. Jel u redu? ovo je jako bitno. Znači imamo Kur'an kao izvor vjere i sunnet kao izvor vjere. U Kur'anu imamo nešto što je obaveza, farz, imamo nešto što je poželjno raditi, mendub ili sunnet. Imamo sunnet kao izvor vjere. I tu imamo nešto što je farz, imamo nešto što je sunnet, odnosno mendub poželjno. Nešto što je obavezno, nešto što je poželjno. E sad naravno, ono što je obavezno i u Kur'anu i u sunnetu, to naređujemo da se radi. Ono što je poželjno i u Kur'anu i u sunnetu, na to podstičemo da se radi. Je u redu? E sad, šta je od čega, od Kur'ana i od sunneta obavezno, a šta je poželjno? određuju mučtehidi, učenjaci, na osnovu nauke koja se naziva usulul fik, temelji fikha, poznavanja propisa. Postoje određeni temelji, pravila i propisi kako određujemo da li je nešto obavezno, da li je nešto poželjno. Ali to je sad poglavlje, to znači uči se vjera praktično. A ako mi nešto ne znamo, da li je nešto obavezno ili dobrovoljno, onda potpadamo pod ajet feselu ehle zikri in kuntum la Pitajte učeni ako nešto ne znate. E, Naveo sam malo prije. U sunnetu farz je recimo klanjati podne. Isto se, naime, skoro uvijek farzovi iz Kur'ana, farzovi sunneta podudaraju. S tim što obično sunnet je taj koji pojašnjava farzove Kur'ana. Pa, na primjer, u Kur'anu se spominje zekat. Jel farz ili nije? Kur'anski farz. I u sunnetu se spominje zekat, znači farz. S tim što sunnet jasno precizira kako se izvršava taj farz. Pa kaže, od ovaca trebate iznijeti toliko i to je farz. Od zlata trebate dati toliko, to je šta fars. Od srebra trebate dati toliko, to je farz. Jel me razumijete? S tim što treba napomenuti, naravno, da je primjetno kod učenjaka kasnijih generacija, naročito danas, da kad govori o sunnetu, misli naravno i na stvari koje su i poželjne nekada. Žele oživjeti sunnet među ljudima. Ako ljudi imaju običaj nešto praktikovati, onda je bolje da praktikuju nešto što je sunnet. Sljedeći hadis. Preneseno je od Enesa radijallahu anhu da je rekao sljedeći, odnosno da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان Kod koga se nađu tri osobine, osjetit će ljepotu imana, slast imana. En jekun Allahu wa rasulahu ahabbe ilaihi mimma sivahuma. da Allah i poslanik budu mu najdraži od svih. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. i da voli drugog čovjeka samo zbog Allaha Wa an yakraha an يكره fi al-kufri kama yakrahu an أن fi an-nar. I da mrzi da bude vraćen u nevjerovanje, odnosno da postane nevjernik, kao što mrzi da bude bačen u džehennem. Kaže Imam Nebevi, ovaj hadis jedan od temeljnih hadisa u islamu. A govori nam o sljedećem. Prvo, govori nam o tri osobine da osjetimo slast imana. O tome smo govorili u nedjeljnim druženjima. Sad osjećaj, ljepote, ovako, onako. I zaista iman ima svoju ljepotu, iman ima svoju slast i čovjek dođe u takvu fazu da uživa u svojoj vjeri. Ali su tu uslove. A vidimo i sve tri, sva tri ova, ova uslova da su vezana za ljubav. Znači ljubav kao što kaže Ibn Taymiye Mulkaim, je temelj kretanja svijeta i pokretan svijetu. Ta izborna ljubav koju čovjek stiče imanom i iskrenim vjerovanjem, ona je temelj. Kad ona bude dovoljno snažna, osjetit će se i ljepota vjere. Da voli Allaha i njegovog poslanika najviše, rekli smo da ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme proizilazi iz ljubavi prema Allahu dželešanu. I o tome smo govorili malo prije. I da voli drugu osobu samo zbog Allaha dželešanu. Znači, ljubav među ljudima može biti iskoristi iz ovoga, iz onoga. Najčešće ljudi jedni drugi vole iskoristi ili iz rodbinskih veza. Međutim, imanska ljubav, da čovjek voli samo jednog čovjeka, ne mora jednog dovoljno je da osjeti ljepotu imana. I ako se dvojica ljudi zavole zaista u Allah Đelšanu, bit će u hladovini Arša kada drugog hlada neće biti na sudnjem danu. Kako je to običano u hadisu o sedmerici koji će biti pod hladovinom Arša. Znači da se zavole samo isključivo zbog Allaha Đelešanu. Također ljubav prema drugom čovjeku, bratu muslimanu, vjerniku, samo zato što je vjernik musliman, donosi nam Allahovu ljubav. A to imamo u muslimovom sahihu, u hadisu u kome stoji da je prijašnjim narodima krenuo čovjek iz svoga mjesta u sasvim drugo mjesto da posjeti svoga brata po vjeri. Allah je poslao meleka u liku čovjeka da ga sačeka na putu. Pa je Melek došao i pitao ga gdje si krenuo, kome si krenuo. On je rekao tom i tom svome bratu da ga posjetimo i malo. Pa imaš li kakvu potrebu kod njega? Pa imaš li Ne, samo zato što je bratu vjeri A onda je Melek rekao ja sam izaslanik Allaha koji je poručio da te je zavolio kao što si ti zavolio tog čovjeka u njegovo ime. Znači ljubav u ime Allaha Đelšanu je nešto veliko i vrijedno. Također i druge nagrade su obećane kao posebni položaj na sudnjem danu na određenim mimberima i tako dalje. I treće je da prezire da se vrati u nevjerstvo kao što preziri da bude bačen u Kako da se vrati? To je u redu. Recimo, ako je čovjek bio nevjernik, pa ga Allah uputi na iman, dobro, zato ovaj dio hadisa ima dva značenja. Da se vrati u nevjerstvo, a drugo značenje je da postane nevjernik. Jer riječ Jahudu podrazumijeva dvoje. Vratiti se nečemu ili postati nešto. Tako da obuhvata ova riječ jedna od jezičkih muđiza Allahovog poslanika za srlem u kome se ističe njegovo njegov, njegov i sažit govor da jednom riječu kaže dvije stvari, ukazuje na stvari, a to je da čovjek postane nevjernik nakon što se rodio kao musliman, da se mrzi vratiti u kufr iako je musliman, znači mrzi postati nevjernik, a drugo je, ako je bio nemusliman, da mrzi da se vrati u taj kufr u to nevjerstvo. Kao što mrzi da bude bačen u džehennem. Ima ovdje jedna interesantna stvar, jedan znak kad čovjek zaista iskreno voli Allaha Đelešanu i poslanika za selem, a to je kaže on on je Jahja ibn Muad suština ljubavi prema Allahu Đelešanu i u ime Allaha jeste da se ona ne povećava dobročinstvom, niti se umanjuje uskraćivanjem dobročinstva. Znači, nije povezana sa davanjem. Da li se mi volimo ima Allah Đelšanu ili ne? Znači, vidjet ćemo po tome da li je ona vezana za davanje, nekakva dobivanja i tako dalje ili nije. Suština te ljubavi je da se ne povećava dobročinstvom, znači kad ti neko nešto daje, niti se umanjuje ako ti ne daje nije problem jer taj odnos i nije zasnovan na tom davanju i uzimanju. Hadis također ovaj ukazuje da je poželjno okititi se lijepim osobinama, a očistiti se od loših. Hmm. Interesantan podatak za ovaj hadis je da svi prenosioci su veliki imami i svi su iz Basre. Wallahu alemu sallallahu ala nabina Muhammedu alihi sahbihi wa sallam.